eraiteko pena ondia dut eta um, Michel Bertuteko gizona zen. Egiazko militante bat, umil-umila beti, baina nengai hemen guzietan parte hartu du eta besten uh, ideiak hartzen zituen, beti jenden zerbitzari izan da, erriaren uh, zerbitzari beti, joan da lortu gabe nahizena eta simboloa azkar bat da. Joan da, seiun uh, eh, mendik ginenaik, e, galdeiteko eta salbu espeneko estatutu hori, kentzeko gure preso hiri. Harri garria da, egun hartan, joan dela gure Michel, simbolo azkarra da, eta merezidu txaloak, egin ditugu txaloak merezidu, zenta lan, langile suara zen. Michelek uh, bere hildoa egindu, Chuta lan, lan handia eman du, baina behar dugu segitu denak